بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد الحمد لله الله سبحانه وتعالى fazli bilan bugun yana fiqh jihod darsligimizni e, davom ettirib turibmiz e, bugungi darsligimiz bay'at haqida bo'ladi va ibodatlarni ustida ahdlashlik haqida bo'ladi avvalambor bayat ta'rifini bilib olsak e, undan keyin boshqa masalalar haqida gaplashamiz ta'riful bayat هي التعهد والتوثق بين الطرفين على أي şey. Demek bu bay'at degani uni ta'rifi biror bir narsa ustida ikki tarafdan bo'ladigan ahd. Kana to'atan aw masiyatan. Masiyatda bo'ladimi yoki to'atda bo'ladimi? Ikki taraf ahdlashadigan bo'lsa, buni bay'at deb atarganmiz. Va amma al-bay'atu shar'iyyatu sahihatu فهي ما كانت على طاعة من طاعة ابتغاء مرضات الله تعالى demak shar'iy bayat deganda esa shar'iy bayat deganda alloh subhana taoloni roziligi uchun toatlardan bo'lgan biror bir toat ustida ahdlashlikni shar'iy bayat deb aytadi ekan ibn haldun rahimaulloh aytadiki alam annal bayata hiyal ahdu ala toa bilginki bayat bu toatlarni ustida ahdlashdir كان المبايع يعاهد أميره على أنه يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين يعني ahdlashuvchi kishi musulmonlarning ishida bo'lsin, o'zini nafsiy ishlarida bo'lsin va o'zini qarashlarini o'zini ya'ni amiriga, ahdlashgan amirga topshiradi. Albatta, e, yaxshi ishladi. Ammo ma'siyatda amirga itoat bo'lmaydi, buni hamma bilsa kerak. Demak, buni umumiy ma'nosi nima? O'zini qarashlarini, nafsiy ishlarida yoki musulmonlar ishida ixtiyorini amirga topshiradi. Amirga itoat qiladi degan. Va u bilan bu narsa ustida tortishmaydi. ويطيعه فيه فيما يكلف به من الأمر demak unga o'zini ixtiyoriy ishida bo'ladimi yaxshi ko'rgan ishida yoki yomon ko'rgan ishida bo'ladimi ya'ni mukallaf bo'lgan ishlarda unga nima itoat qiladi mana bu narsa juda bir ahdlashilgan kishilarni o'rtasida kam topiladigan ish ahd deganda albatta biz e, ahdlashayotgan paytida mana shu narsalarga ahdlashdim deb aniq aytilishligi shart emas ba'zi holatlarda urfga ham qaraladi masalan bir kishi bir amirga yoki bir jamoaga kirganda ahd hisoblanadida endi masalan ahd hisobida uni zamirida shunaqa gaplar yotadiki man sizga yaxshi ishlarda itoat qilaman bir paytni o'zida ikkita jamoa bilan ishlamayman yoki bo'lmasa Э, shahobodga yoki janglaga chiq degan paytingda chiqaman degan gap yotadi o'zi uni tagida u bilan amirga yoki ahdlashdi yoki jamoaga kirdimi mana shu ishlarda unga itoat qilishlik kerak e, kichik fiqhiy masalalarda tortishmasligi kerak e, e, vojib bo'lgan ishlardaku aniq bu aqidaviy masalalarda biz o'zi aqida uchun harakatlanadi masalan kishi mujohid kishi jihod qilishligi aqida uchun bo'ladi aqidada ixtilof bo'lsa-ku boshqa masala ammo fiqhiy masalalarda fiqhiy ixtilofli masalalarda yoki bir hayotiy bir e, maishiy ishlarda amirga itoat qilishlik kerak e, yaxshi ishlarda ammo masiyatda emas demak e, ibodatlardan bo'lgan har bitta ibodatni ustida bayat sahih bo'laveradi masalan bayatlashish mumkin nima ustida desa hijrat ustida jihod ustida namoz ustida zakot ustida e, nasihat ya'ni amri ma'ruf nahiy munkarlarda va boshqa shar'iy e, sahih bo'lgan ishlarda bayatlashish mumkin bu haqida endi nabiy sallallohu alayhi vasallamdan ko'plab hadislar vorid bo'lgan ho'p bu yerda yana bir masala bor e, farqul baynal bayatil xosati avil muaqqati vaqtinchalik xos bo'lgan bayat bilan va bayatil imomil azim a'zam xalifatul muslimin yoki umumiy katta imomga ya'ni musulmonlarni xalifasiga beriladigan bayat o'rtasidagi farq shunga ikkita ikki xil bayat bor birinchisi xos bayat insonlar o'rtasida bo'ladigan bayatlar bor yoki musulmonlarni amiriga eng katta amirga ya'ni musulmonlarni xalifasiga beriladigan bayat bilan xos bayat o'rtasida katta farq bor يخلط بعض الناس بين البيعة الواجبة للأمير المؤمنين الممكنة والذي رضي أهل الحال والعقد أو التولى على الناس بطريقة صحيحة صحيحة صحيح يقول بلان سيلنجان يعني أهل الحال والأخت رازلي بلان سيلنجان مملان أميرجة يعني أنجا آه، بيات بيرشليك واجب بجان مملان أميرجة بيرلدجان بيات بلان يعني كبتلك إنسان لا ما نشو بيات بلان وبين البيعات الخاصة يعني آه لأمراء جماعة الجهات يعني أمومي o'sha jihodiy jamoatlarni amirlarga beriladigan bayatni o'rtasini aralashtirib yuboradi ya'ni umumiy xalifaga beriladigan bayat bilan kichkina jamoalarga beriladigan amirlarga beriladigan bayatni o'rtasini nima aralashtirib yuborishadi deyapti e, bu yerda juda bir e, katta farq bor hozir inshaalloh bularni bitta bitta zikr qilib o'tamiz hop birinchisi bayat bayat uchun beriladigan aqd hop katta musulmonlar xalifasiga beriladigan bayat ahlul hal va aqd yoki oldinga o'tgan xalifa yoki musulmonlarning umumiy jamoasi ya'ni uni o'rniga boshqasi rozi bo'lmaydigan mana shu yo'llar bilan saylanadi demak musulmonlarning xalifasi nechta yo'l bilan to'rtta yo'l bilan birinchisi ahlul hal val aqd ahlul hal val aqd degani o'sha paytda o'zini vazni bo'lgan katta ulamolar e, katta amirlar jamlab turib saylanadigan amirni ya'ni musulmonlarni xalifasini tushunamiz ya'ni o'sha paytda gapi o'tadigan so'zi o'tadigan va quvvati bo'lgan kishilar jamlab turib saylasa musulmonlar xalifasi bir kishi musulmonlar mana shu musulmondagi xalifa bo'ladi deb sayladi katta ulamolar katta so'zi o'tadigan katta saidlar kelib sayladimi o'sha musulmonlar xalifasi bo'lishlikka loyiq bo'ladi yoki oldinga o'tgan xalifa saylab ketadigan bo'lsa ikkinchisi uchinchisi umumiy insonlar ya'ni avom xalq saylashligi mumkin uchinchisi to'rtinchisi buni ba'zi ulamolar joiz ba'zilari joiz emas degan kuch bilan g'olib bo'ladigan bo'lsa o'zini katta jamoasi bo'lib kuch bilan g'olib bo'ladigan bo'lsa buni ham e, xalifa bo'lishligi joiz deb aytadi e, biz shuni tushundik to'rtta yo'l bilan saylanadi ekan ammo insonlarni o'rtasidagi biror bir ibodat ustida bayatlashish bu boshqa narsa unga ahlul hal ahlul hal va aqdni roziligi ham kerak emas yoki musulmonlarni jamoasi rozi bo'lishligi yoki bo'lmasam e, Qurayshlik yoki biror bir bo'lishligi ham shart emas. Ya'ni ikki kishi ibodat ustida bunaqa shartli bo'lmasa ham, topilmasa ham bayatlashaveradi. Masalan, ikkita birodar bir-biri bilan Qur'on yodlashlikka bayatlashishligi mumkin. Ilm o'qishlikda bayatlashishligi mumkin. siloh o'rganishlikda, ha, bayatlashishligi mumkin. Ya'ni bir-biri bilan ahdlashadi, deyapmizda Bu narsaga u albatta ahlul hal va kelib ularni bayat ya'ni bayatini rozi bo'lishiga yoki musulmonlar jumhur ulamolarni rozi bo'lishiga shart emas men farqni tushuntiryapti ho'p ikkinchisi e, unga bayat beriladigan amir unga bayat beriladigan amir e, imomlik shartlari topilishligi kerak unda ba'zi imom ahmad masalan qurashdan bo'lishligi kerak yoki boshqa deb aytadi yoki e, kuch bilan g'olib bo'ladigan bo'lsa mana shu shartni topilsagina nima o'sha bir kishiga bayat berishligi mumkin ammo insonlarni o'rtasida biror bir ibodat ustida bay'atlashlikda u qurayshdan bo'lishligi e, shart qilinmaydi chunki u xos bayat e, u unda masalan insonlar e, mushtahid bo'lmasa ham mushtahid bo'ladimi hur bo'ladimi bir biri bilan biror bir ibodat ustida bayatlashaveradi xo'sh uchinchisi unga bayat beriladigan amirga ba'zi narsalar vojib bo'lib qoladi ya'ni bu narsa ibodatlarni ustida bay'atlashlik bilan musulmonlarga xalifasiga bay'at berishlikni farqlari bor masalan musulmonlar xalifasiga bir kishi amir xalifa bo'lib saylanadigan bo'lsa unga vojib bo'ladi islom hukmlarini tatbiq qilishligi yoki musulmon ummatini foydasini ko'zlab yurishligi va o'zini nafarlarini doim eshitishligi va ularga yordam berishligi va shu kabi narsalar unga vojib bo'lib qoladi ammo insonlarni o'rtasidagi bayatda Э, biror bir toat ustida bo'lgan bir toat ustida bayatlashadigan bo'lsa jihod kabi da'vat kabi amr ma'ruf nahiy munkara э, yoki biror bir э, mazlumga yordam berishlik ustida bayatlashadigan bo'lsa mana bu bayatga musulmon e, islom hukmlarini hammasini tatbiq qilishlik shart bo'lmaydi masalan bir ikki kishi jihodga boramiz jihodda birga jang qilib boshqa qilamiz deb ahdlashdimi unga boshqa narsa e, vojib bo'lib qolmaydi faqat vojib bo'ladi mana shu bayatiga ahd qilishligi ammo musulmonlarni amiriga bir amir qilib saylandimi xalifa qilib saylandimi unga ko'p vojibotlar yuklanadi ya'ni islom hukmlarini tatbiq qilishligi yuqorida aytib o'tgan narsalarimiz demak e, bu narsani e, yaxshilab farqlab olishlik kerak e, xuddi e, shu kabi e, kichik jamoatlarga kichik jamoatlarni amirlarga beriladigan bayat ham xuddi shunday bo'ladi masalan kichik jamoani e, o'sha amirlarga beriladigan bayatda kim agar unga bayat bermasa e, johiliyat o'limida o'ladigan yoki boshqa hukmlar tushmaydi unga e, ya'ni kim o'sha bitta jamoa amirga bayat bersa faqat bas shunga itoat qiladi xolos ya'ni tashqarida boshqa jamoatda yurgan kishi u amirga ham itoat qilishligi shart emas yoki u amirga bayat bermay ya'ni u jamoasiga kirmay yursa ya'ni bir nima deydi johiliyat o'limda o'libdi degan narsalar unga tushib qolmaydi E, boshqacha qilib aytganda musulmonlarni xalifasi xalifasini vojibotlari va haq huquqlari islom shariatida cheklangan bo'ladi ammo xalifalikdan boshqa bayatlarda ya'ni amirga itoat qilishlik uni huquqlariga ahdlariga rioya qilishlik bayat qilingan ishga qarab bo'ladi ya'ni bayatlashgan kishi o'zini amirga faqat bayat paytida qo'yilgan shartlarda itoat qiladi xolos undan tashqari ishlarda itoat qilmaydi shuning uchun bir kishi bir jamoatga kirayotgan paytida jihodiy jamoatga bo'lsin qaysidir jamoatga kirayotgan paytida uni amiri bo'ladigan bo'lsa o'sha amirga e, hamma narsani ochiq qilib olishlik kerak jamoatga kirgandan keyin zindan boshqa ishlarni qilib yurib e, kelishmovchiliklar chiqmasligi uchun jamoatga kirishlikdan oldin uni e, jang tartiblari ribot hamma narsalarni ochiq qilib o'rganib olishi kerak unga vojib bo'ladi o'rganib kirsin keyin undan jamoatdan agar unda shar'iy boshqa shar'iy ya'ni hadafdan burilish bo'lmaydigan bo'lsa shariatga xilof ish bo'lmaydigan bo'lsa jamoatda yurishlik kerak inson muqim turishlik kerak hop bayatni vojibotlari va unda lozim tutiladigan ishlar bayatu imomil muslimin vajibatun ala kulli muslim musulmonlarni imomiga bayat berishlik barcha musulmonlarga vojib xalifaga ya'ni la yasa ahadun e, ya'ni undan biror kishi Э, chiqib ketishligi joiz bo'lmaydi li hadis nabiy sallallohu alayhi vasallam fasatakunu xulafa e, nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdiki э, xalifalik bo'ladi va fasod ko'payadi э, shunda sahobalar aytishdiki ya rasululloh o'sha paytda bizni nimaga buyurasiz ey rasululloh dedi shunda e, nabiy sallallohu alayhi vasallam avvalgi bayatlaringizni bayatlaringizni ya'ni avvalgi berilgan ahdlaringizga vafo qilinglar dedi bu muttafaqun alayh bo'lgan hadis ya'ni nabiy sallallohu alayhi vasallam ya'ni uzat ulani bayatlariga vafo qilishga buyurdi xalifa bo'lgan paytda bayat bermagan kishi mazammat qilingan va nabiy sallallohu alayhi vasallam bu haqida aytadiki agar kim jahiliyatan. agar kim o'zini bo'ynida bayati bo'lmasdan vafot qiladigan bo'lsa johilat o'limida vafot qilibdi bu imom muslimda rivoyat qilingan demak nabiy sallallohu alayhi vasallamni e, so'ziga ko'ra demak kim agar bir xalifaga e, bayat berilgan bo'lsa ana shunga barcha musulmonlarni bayat berishligi vojib bo'ladi ammo e, xalifani saylanishlik saylanishlik yo'lini aytdik buning uchun e, ahlul hal valaqt rozi bo'lishligi yoki musulmonlarni e, ommasi hammasi rozi bo'lishligi yoki bo'lmasa e, oldingi xalifani saylab ketgan bo'lishligi yo u kuch bilan bo'lsa ham g'olib bo'lishligi ammo masalan o'sha islomiy davlat deb e'lon qilingan payt o'sha davlat deb e'lon qilingan nimada bu bu shart topilgani ham yo'q u bir oddiy kichkina jamoa edi shayx sulaymonndan shu narsa so'ralgan paytda oddiy bir e, nima deydi jihodiy jamoa kabi bo'lgan bir jamoat ya'ni o'sha islom davlatini e'lon qilgan mm, ya'ni nima jafatu nusra kabi oddiy jamoat edi mana shu jamoa undan bir ya'ni quvvatda yo boshqada shu jafatu nusra kabi jamoa edi ammo lekin ko'p narsalarga g'uluv ketildi mm, ko'p narsalarni hadisi mana shu nabiy sallallohu alayhi vasallam aytgan jamoa bizmiz lekin xullas kalom o'zini haqda juda qattiq ishonib yuborishlik bo'ldi bu narsa bir e, oxir oqibat mana ko'rilyapti e, nima narsadaga olib keldi hop e, demak nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki musulmonlar jamoasini va imomini lozim tut degan hadisdan bor muttafaqun alayhi bo'lgan ammo insonlarni toat ibodatda bo'ladigan xos bayati unga rozi bo'lib kirgan kishidan tashqari boshqa kishiga vojib bo'lmaydi masalan e, kim agar o'sha bir narsaga ahdlashib kirgan bo'lsa faqat o'shanga vojib bo'ladi ikkita birodar aytdik masalan e, qur'on yodlashda bir biri bilan bayatlashgan bo'lsa o'sha shu ikkalasiga vojib bo'lib qoladi endi yodlashlikka ahdlashdimi demak unga mana shu yergacha ikki yuz yo uch yuz yoki to'liq yodlaymiz yoki yarmigacha yodlaymiz deb ahdlashgan bo'lsa endi shu yodlashlik nima vojib bo'lib qoladi Ammo undan tashqari boshqa kishilarga bu narsa nima? Vojib bo'lmaydi. Ammo musulmonlar amirga e, itoat qilishlik bo'lsa, hamma musulmonga e, demak vojib bo'ladi. Endi bir kichkina jamoat bo'ladigan bo'lsa, o'sha jamoatga kirgan kishiga, o'sha unga jamoatga itoat qilishligi vojib bo'ladi, boshqa jamoatdagi kishiga emas. Xo'p, demak, e, bayatni nima ekanligini tushundik, a? va musulmonlarning xalifasiga beriladigan bayat bilan kichik jamoatlarga yoki insonlar o'rtasidagi bayatlarni ham farqini tushunib oldik Hop, bayatda vojibotlari va uni lozim tutadigan narsalarni ham tushundik katta bayatda musulmonlarning xalifasiga va insonlar o'rtasidagi bayat kimga nima vojib qilib qo'yishligini ham tushundik endi bayatni muddat haqida e, imomi bayati ma'lum muddatga chegaralanmagan agar quyidagi shartlar topilmasa u davomiy ketaveradi birinchisi agar imom vafot etsa uni bayati uziladi ya'ni katta imomga bu xalifaga deyapmiz yoki dinida noqisligi sabab undan imomlikdan e, chetlanish vojib bo'ladigan sabab topilsa ya'ni masalan dindan chiqsa deyilyapti yoki bo'lmasa badanida sezilarli bir katta asorat ya'ni kasallik bo'ladigan bo'lsa boshqara olmaydigan darajaga chiqadigan bo'lsa ya'ni amirlikka u o'zi loyiq bo'lmay qoladigan bo'lsa bir buyruq amir bo'lgan kishi e, siyosiy jihatdan ilm jihatdan yetuk bo'lishi kerakda agar u narsa yoshiga qarab e, oq qorani ajrata olmaydigan bir voqelikni ham tushuna olmaydigan bo'lib qolgan bo'lsa e, ya'ni umuman boshqarishlikka loyiq bo'lib qolmaydigan bo'lsa u nima undan bayat uziladi demak mana shu uchta sabab topilmagungacha musulmonlarni imomiga berilgan bayat uzilmaydi ammo insonlar orasidagi xos bayatda ularni ahdlari kelishilgan E, muddatga belgilangan bo'lsa o'sha muddatga yetgan paytida buziladi ya'ni demak xos bayatda xalifaga bayat berishga xilof ravishda uni muddati va turlari hamda e, unga qodir bo'lishlik va qodir bo'lmaslikka qarab turib har xil bo'ladi e, demak tushundik masalan bir kishi o'sha nimada qur'on yodlashlikda ikki yuzgacha yodlaymiz deb ahdlashgan bo'lsa muddat o'sha ikki yuzga yetganda tugaydi xohlasa davom ettirasan xohlasa to'xtatadi yoki boshqa sabablar topiladigan bo'lsa ham to'xtashligi mumkin hop endi bir necha kishiga e, bayat berishlik haqida demak muddatini tushundik musulmonlarni imomiga beriladigan bayatni muddati yo'q illo imom vafot qilsa yoki dindan chiqib murtad bo'ladigan bo'lsa yoki badanda bir sezilarli kasallik bo'lib imomlikka e, yaroqsiz bo'lib qoladigan bo'lsa insonlarni o'rtasidagi bayatda bayat turiga qarab yoki shartlashgan shartiga qarab davom etaveradi xo'sh e, birinchi kishiga bir paytni o'zida e, bayat berishlik ya'ni e, ikkita xalifaga bir paytni o'zida bayat berishlik haqida hop musulmonlar uchun ikkita xalifaga bayat berishligi bir vaqtni o'zida joiz bo'lmaydi nabiy sallallohu alayhi so'zlariga ko'ra fu bi bayatil avvali fal avval ya'ni eng birinchi bergan bayatlaringizga vafo qilinglar va nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki ida buya li xalifatayn faqtulul axira minhuma agar ikkita xalifaga bayat beriladigan bo'lsa ulardan bittasini o'ldiringlar qatl qilinglar bu imom muslimda rivoyat qilingan demak e, bir kishi e, bayat beriladigan imomni bir necha kishi qilib olish yoki musulmon kishiga ikkita imomga bayat berishligi ham to'g'ri bo'lmaydi ammo insonlarni o'rtasida bo'ladigan xos bayatga keladigan bo'lsak e, bayat beruvchi kishi bir nechta odamga bayat berishi ehtimoli bo'ladigan bo'lsa bunday qilishligi joiz bo'ladi bir kishi masalan qur'on yodlashga ahdlashadi o'sha ustozi bilan shu kishini o'zi boshqa kishi bilan hadis yodlashga ahdlashishi ham mumkin agar buni qila olishga o'zi ko'zi yetadigan bo'lsa ammo bayatni ko'paytirishga zarurat bo'lmaydigan bo'lsa ya'ni masalan bitta kishini o'zida ham qur'on ham hadis ilmi bo'ladigan bo'lsa bayatni boshqa insonlar bilan ko'paytirishlikni nima hojati yo'q demak safarda ham nabiy sallallohu alayhi vasallam bitta amir saylab olinglar degan deganligi haqida hadis bor mana shunda kelib chiqib ulamolar aytadiki agar bitta shaharda jihodiy jamoat bo'ladigan bo'lsa mana shu jamoatga nima e, bayat berib ya'ni ahlashib ishlashlik kerak deb aytadi ho'p demak biz e, hozir bayatni muddatini so'zlashdik a e, uni ya'ni bir necha kishiga bayat berib bo'lmasligini ham aytdik bayat haqida kelgan hadislar hop mutlaq bayat haqida kelgan hadislarni barchasini musulmonlarning imomiga xalifasiga yoki mo'minlarni amiriga bo'lgan bayat ekanligiga nisbat berish e, vojib bo'ladi bundan tashqari istisno holatda nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan ba'zi sahobalarni o'rtasidagi e, bayatdan kelib chiqadigan xulosa ham bor e, bu haqida hadislar ham vorid bo'lgan demak bu hadislarni jihodiy jamoatlarni ahdlari ustidagi holatlarga nisbat berish to'g'ri bo'lmaydi agarchi ularni ahdlari ham bayat deb nomlansa demak mutlaq bayat haqida kelgan hadislar bor umumiy bayat haqida ya'ni birinchi bayatlaringizga vafo qilinglar agar ikkita nimaga xalifaga bayat beriladigan bo'lsa bittasini o'ldiringlar yoki bo'lmasam e, kim agar musulmonlarni nima e, nima bo'ynida halif nima bayati bo'lmagan holatda vafot qilsa johilat o'limida o'libdi degan hadislarni hammasini nima mo'minlarni amiri ya'ni xalifaga nisbat berishligi kerak demak yuqorida yozilgan mm, fikrlardan maqsad shuki islomiy jamoatlarni ba'zilari bu hadislarni o'zini o'rnidan boshqa yerga qo'yadi ya'ni shunga binoan ba'zi insonlar dinni qoyim qilish uchun unga bo'ysunishlik vojib bo'lgan amirni masalan bitta jamoani amirini xalifa yoki mo'minlarni amiri deb nomlaydida shu amirga xalifalik yoki mo'minlarni amir huquqlarini ham hammasini topshirib qo'yadi ya'ni uni xalifalik martabasiga ko'tarib olishadi natijada nima bo'ladi uni qo'l ostidan chiqqan kishi nima deyiladi musulmonlar e, jamoasidan chiqqan tufayli uni qatl qilish vojib bo'ladi yoki o'lsa johiliyat o'limida o'ladi deb turib sifatlash sifatlay boshlaydi aslida u nima katta xalifa xalifa bo'ladigan musulmonlarni umumiy xalifasi bo'ladigan bo'lsa aytiladigan gap edi lekin kichik bir jamoatlarga insonlar mutaassibligidan mana shunday nisbatni beradida keyin o'sha jamoatga kim bayat bermasa yoki itoat qilmasa xuddi masalan davlatga o'xshab biz bitta kichkina jamoat ya'ni butun musulmonlarni bir e, ihota ham qilolmaydi yo bir muslimalarni nomusini saqlashlikka bir hududlarini mustahkam ushlab ham turolmaydi xullas kalom e, ko'p narsalar mediada e, bo'rtirib chiqariladi chiqarildi oxir oqibat ko'pchilik mana shu medialarga aldandi boshqa bo'ldi ba'zi insonlar masalan katta pul berganligi uchun ketdi E, jihod unday bo'lmaydiku masalan jihod katta pul berilganligi uchun qilinib yoki bir mediada e, chiroyli bir ishlab qo'ysa bo'ldi u xalifa degani emas mm, xalifa degani o'zini hududlarini bemalol himoya qila oladigan hadlarni bemalol qoyim qila oladigan o'zini bir quvvati armiyasi bo'lgan nimani jamoa nimani e, davlatni xilofat desa bo'ladida usmoniylar xilofati bani umayya yoki boshqa xilofatlarni ham abbosiylar xilofatlarni ko'rish mumkin misolida ammo davla bo'lsa bitta jamoat kabi oddiy jamoat edi ya'ni ular aytishdi xuddi mana shu gapni aytdida ular agar musulmonlar jamoasidan chiqqani tufayli e, bular murtad bo'ldi dedi hukmni umumiy berdi hammani qatl qilishlikka juda bir oson sanovordi oxir oqibat nima bo'ldi e, juda bir yomon ayanchli oqibatlarga olib keldi e, shuning uchun alloh subhana taolo aytadiki agar kim mani zikrimdan yuz o'giradigan bo'lsa unga tang hayot bo'ladi ya'ni ko'rdik mana tang hayot qur'on va sunnatdan chiqildi demak mana shunday sifatlarni berib amirga o'zini amirga xalifani sifatini berib yuborishadida ya'ni unga e, ko'tarib yuborishadi unga bayat bermagan kishini johilat o'limda o'libdi deyishadi bu narsa hujjatlarni o'zini o'rnidan boshqa yerga qo'yishlik bo'ladida va hadisda aytilgan masalan jamoat birorta jamoat emas balki xalifani e, itoatda bo'linadigan barcha musulmonlarni umumiy jamoasi ya'ni bu hadisda aytilgan jamoat bitta bir oddiy jamoat emas balki xalifani itoatda bo'linadigan musulmonlarni katta bir jamoat deydida bu narsa haqida hadislarni sharhlarda ahli ilmlar tarafidan nima hujjatlar keltirilgan lekin ko'plab jamoatlar e, boshqa bir jamoat e, mana shu hadisda aytilgan jamoat o'zi mana shu bizmiz deb turib davo qiladi ko'plab jamoat biz mana shu hadisda aytilgan jamoatmiz deydida davo qilib natijada holatlarni tanglashtirib yuboradi va fitnalar ham ko'payib ketadi mana bu yerda yana bir kichkina mavzu bor shu bilan inshaalloh e, bu bayat haqidagi darsimizni tugatamiz bu nima e, bayat qilgan kishiga vojib bo'lgan narsalarni tark qilish ahdlashgan kishiga vojib bo'lgan narsalarni tark qilish yoki ahdini bayatini buzishlikni hukmi biror narsaga agar bir kishi ahdlashadigan yoki va'dalashadigan yoki bayatlashadigan bo'lsa shariy uzrsiz uni buzishligi unga harom bo'ladi ya'ni unga vafo qilishligi vojib bo'ladi bu haqida alloh subhana taolo aytadiki ahdga vafo qilinglar zero ahd payman qiyomat kuni mas'ul bo'linadigan ish yoki bo'lmasam ya bil uqud ey iymon keltirgan kimsalar ahdlarga ya'ni o'zaro kelishgan narsalariga vafo qilinglar deb aytyapti bu narsa namozga jihodga zakot berishlikka qanday buyurilgan bo'lsa shunday buyruq siyrasida kelyapti alloh subhana taolo buyuryapti alloh subhana taolo buyrug'i nima bo'ladi vojib bo'ladi ammo bugungi kundagi insonlarni ko'rasiz ularni nazdida ahd hech narsa emas ahdlashish aqdlashish va'dalashish hech narsa emas shayx islom ibn taymiya rahmaulloh mana shu narsani e, ustoz bilan shogird o'rtasidagi muomala haqida mana shu Э, ahd haqida gapirayotgan paytida shu oyatni zikr qilib aytadiki shogird uchun boshqa ustoz bilan ahdlashgan holda ustozi bilan bo'lgan ahdini buzishligi joiz bo'lmaydi ya'ni bir shogird ustoz bilan ahdlashganmi biror bir sababsiz shariy uzrsiz undan ahdini buzib ketishligi joiz bo'lmaydi birinchi ustozdan ikkinchisiga ko'chib yuradigan ya'ni ahdiga ishonchsiz bo'lgan ahdini buzib yuradigan kishi mana bu ishi harom bo'ladi buni gunohi ahdlashmasdan mana shu ishni qilmagan kishini gunohidan katta bo'ladi bir kishi ahdini buzib ahdlashib ahdini buzgandan ko'ra ahdlashmay yurgan kishini demak gunohidan katta bo'lar ekan buzganligi yoki agar kishi boshqa ustoziga ko'chsa va bilan ahdlashsa bu ishi o'lik cho'chqani go'shti kabi harom bo'ladi bu narsani ahdda ham umuman kishilar o'rtasidagi ahdlashda ham va'dalashishda ham tushunsa bo'laveradi bir kishi bilan va'dalashib boshqa kishiga ko'chib ketishlik ibn taymi rahmalloh nima deyapti cho'chqa go'shti kabi harom bo'ladi chunki uni alloh olloh va rasulini va'dasiga ahdiga vafo qildi ya'ni vafo qilgandan keyin alloh subhana taologa vafosiga ya'ni ahdiga vafo qilishligi vojibmidi u na unga rioya qildi itoat qildi na bergan ahdiga rioya qildi balki uni ahdi ham dini ham vafosi ham bo'lmagan o'yin kulgi qilib yuradigan kishiga o'xshaydi deb aytyapti juda og'ir gap erkakchilikka to'g'ri kelmaydi deganday gap bu johiliyat davrida bitta qavmga bayat bergan kishi bo'lardi agar kuchliroq qavmi topsa avvalgi avvalgisidagi ahdini buzib turib ikkinchisiga o'tib olardi shunda alloh subhana taolo oyat nozil qildi ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ahd paymon bergan vaqtingizda Allohga bergan ahdingizga vafo qiling. Allohni kafil qilib ichgan qasamlaringizga mustahkam qilganingizdan keyin uni buzmang. Ya'ni arablarda ko'p qasam ichish bor, vallohi vallohi. Mana shu narsani Alloh subhanahu taolo o'rtaga qo'yib qasam ichgan, ya'ni ahdingizni, ya'ni mustahkam qilganingizdan keyin buzmang deb aytibdi. Innalloha ya'lam ma tafalun. Alloh subhanahu taolo qilib turgan ishingizni ko'rib turibdi. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربع من أمة ya'ni xuddi o'zi to'qigan narsasini pishib puxta bo'lgandan keyin parcha parcha qilib buzib ushlab tashlaydigan xotinga o'xshab qolmang deb aytyapti ya'ni sizlar bir millat boshqa bir millatdan ortiqroq bo'lgani uchun qasamlaringizni buzib ya'ni aldov qilib ya'ni aldov qilishingiz bilan xuddi o'zini o'qigan narsasini pishiq puxta bo'lgandan keyin parcha parcha qilib buzib tashlaydigan xotinga o'xshab qolmang deb aytyapti albatta alloh subhanahu taolo bu ya'ni ahd vafo qilishga buyurish bilan sizlarni imtihon qiladi albatta qiyomat kuni sizlarga ixtilof qilib o'tgan narsalaringizni bayon qilib beradi kishilar o'rtasida ko'p ixtiloflarni ko'rasiz lekin albatta bittasi haq bo'ladi mana shu narsani alloh subhana taolo aytyaptiki ixtilof ixtilof qilasizlar ixtilof qilasizlar lekin mana shu narsani alloh qiyomat kuni yechib beradi uchun inson o'zini qalbiga xolis savol berib ko'rsa to'g'ri yoki noto'g'riligi chiqib keladi bu narsani inson uni aldagani bilan aldadim deb xursand bo'lmasin bir ishlarni bitirib ketganligi bilan musulmonni u o'zini aldagan hisoblanadi qiyomat kuni unga javob beriladi mana shu ishi o'zi unga qaytib keladi o'sha kunida shunday narsalar ochib ochib tashlanadi sharmanda bo'ladida u inson o'sha payt o'sha paytda yutib ketdim deb o'ylaydi lekin hali hisob oxiratda hisob borku biz oxiratga iymon keltirganmizku oxiratda kuniga iymon keltirganmizku to'g'rimi oxiratda hali hisob turibdi mana shu kunda u sharmanda bo'ladi haqiqiy hayot u tarafda hozir bu yolg'on hayot yolg'on hayotni umuman bir tayyorgarlik bosqichidamiz bu narsalar hammasini haqiqati bu yoqda bilinadi ya'ni yolg'on hayot degani ko'p narsalarni zohiri aldaydida insonlarni demak mana shu narsalarni e, inson bir yaxshilab taammul qilib Э, jiddiy bo'lishligi kerak ahdiga vafo qilishligi kerak shar'iy uzrsiz bu narsani tark qilmasligi kerak bir narsa kishi bilan va'dalashganda to'g'ri bir shartlarni aytib qo'yishlik boshqa masala ketib qolishi mumkin yoki bu narsani bitirolmasligimiz mumkin ammo insonlarni ko'rasiz uni deb kishilar ahdlashgan paytida qancha qancha narsalarni kechib biznes qilamiz desa masalan qancha narsalarni sotib tayyor bo'lib turadi u kelib turib yo'q uzr mani ishim boshqa ekan boshqa boshqa bu umuman erkakchilikka ham dinimizda ham hech narsaga to'g'ri kelmaydi shuning uchun inson mana bu ishlar orqali inson o'zini e, nufuzini umuman o'zini qadr qimmatini hurmatini tushiradi xolos musulmon kishi o'zini hurmatini tushiradi xolos insonlarni o'rtasida bee'tibor keraksiz umuman e'tibor qilinmaydigan kishiga aylanib qoladi bu narsa orqali shuning uchun dinda buyurilgan ishlarni hammasini qilib yuraylik alloh subhana taolo nazdida birinchi o'rinda insonlarni o'rtasida ham qadrimiz bo'ladi ho'p demak amirlarga toat ya'ni itoat bo'ysunishlik vojibligini dalili bayatni buzishlik joiz emas ekanligiga nima dalolat qiladi bayatni kesishlik ya'ni bo'ysunish va toatni buzadi bayat kesiladigan bo'lsa buziladigan bo'lsa bo'ysunish ham toat ham undan chiqadi masalan bir amir bilan ahdlashgan bo'lsa ahdini buzsa shartlash shartlashilgan narsalar chiqmaydigan buzsa unga itoat qilishi ham boshqasi ham undan soqit bo'ladi bir kishi uchun shariy asos ustiga qurilgan jamoatni bayatini buzishlik joiz bo'lmaydi agar shariatda yurgan bo'lsa jamoatdan ahdini buzishlik joiz bo'lmaydi pul boshqa narsalarni imkon bo'lsa agar bayat kesishlik e, umuman illo quyidagi shariy sabablar bilan nima joiz bo'ladi birinchisi jamoat bayat ahdiga xilof ravishda manhajini o'zgartirsa manhaji o'zgartirib ketsa yo'lini o'zi yo'nalishini o'zgartirsa bay'atlashgan bir ishga mana shu yerga masalan quddusga yo boshqaga jang qilamiz deydigan buni bayatini ahdini o'zgartirdi mana shu paytda ahdini buzishligi joiz bo'ladi yoki jamoatni manhajida qat'iy shariatga xilof narsa topilsa yoki shu jamoatda shariatga xilof ish bor katta bidat fihiy ixtilof emas fihiy ixtilofni itoat qilsa bo'ladi katta aqidaviy ixtilof bor mana shu paytda baytini buzib chiqib ketsa bo'laveradi ahdini buzib desa ham to'g'ri bo'ladi jamoatni tutgan yo'li hadafga olib boradigan qat'iy bo'lmasa faqat bir e, nima deydi iqtisodiy narsa yordam bo'lsa boshqa bo'lsa ushlab turgan bo'lsa bir aniq bir maqsad yo'q ya'ni qat'iy hadafga olib bormaydi behuda yurish bo'ladida u bilan yurishlik yoki jamoat bayat jamoatga bayat bergan kishini bayatidan o'zi ozod qilsin yoki biror bir jamoat e, o'sha bayatlashgan kishisini ahdini o'zi buzadigan bo'lsa ya'ni bo'ldi chiqib ketaver bizdan xolisan deb aytadigan bo'lsa mana shu paytda ahdi buziladi shundan boshqa tashqari holatlarda umuman e, ahdini buzishligi joiz bo'lmaydi mana shu bugungi e, bayat haqidagi so'zlarimiz edi inshaalloh alloh subhana taolo bu qilgan darslarimizni o'zi manfaatli qilsin barchamizga oxiratimizda foydamizga hujjat bo'ladigan amallardan qilgan bo'lsin va bu qilgan ilmlarimizga amal qiluvchilardan qilsin alloh subhana taolo barchalarimizga ochiq qalb bersin dinimizni haqiqiy tushunuvchi kishilardan qilsin va bu ummatga o'z izzatini qaytarib bersin subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astag'firuka va atubu ilayk